Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 25-ն է, տարվա 84-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 421 թվականի այսօրը համաձայն լեգենդի հիմնադրվեց Վենետիկ քաղաքը։ 1655 թվականի մարտի 25-ին հոլանդացի գիտնական Քրիստիան Հյուգենսը հայտնաբերեց Սատուրնի արբանյակ Տիտանը։ 1820 թվականի այսօրը ռուսական կայսրությունում սկսեցին երկրից վտարել ճիզվիտներին։ 1821 թվականի այսօրը Հունաստանը հռչակեց իր անկախությունը Օսմանյան կայսրությունից։ 1917 թվականի մարտի 25-ին վրաց ուղափար եկեղեցին անկախացավ ռուսական կայսրությունից։ 1988 թվականի մարտի 25-ին Բրատիսլավայում կոմունիստական ռեժիմի դեմ կայանում է Մոմերով ցույց։ 2002 թվականի մարտի 25-ին հայտնաբերվեց էպիլեպսիայի գինը։ 2007 թվականի մարտի 25-ին մահացավ հայ հասարակական քաղաքական գործիչ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ ՀՀԿ նախագահ Անդրանիկ Մարգարյանը։ Այսօրը ծնվել են 1699 թվականին բարոկկո եւ կլասիցիզմի ուղղության գերմանացի երգահան, երգիչ եւ մանկավարժ Յոհան Ադոլֆ Հասսեն, 1800 Նա առավելապես հայտնի է իր օպերաներով եւ հոգեվոր երաժշտությամբ։ Մեծ ավանդ ունի օպերա սերիա ժանրի զարգացման մեջ։ Գրել է 60-ից ավելի օպերա, այդ թվում Տիգրանը, որի սյուժեն վերցված է հայոց պատմությունից։ 1867 թվականի մարտի 25-ին է ծնվել իտալացի դիրիժոր Արտուրո Տոսկանինին։ Նա հայտնի է հատկապես Ջուզեպե Վերդի եւ Ռիխարդ Վագների երաժշտության կատարմամբ։ 1881-ի մարտի 25-ին է ծնվել հունգարացի երգահան, դաշնակահար եւ երաժշտագետ ֆոլկլորիստ Բելլա Բարտոկը։ Նա երաժշտության մեջ էքսպրեսիոնիզմի ներկայացուցիչ է։ Նրա առավել հայտնի ստեղծագործությունն է Կապուտամորուսի դղյակ օպերան։ Նա շատ մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել արևելյան Եվրոպայի ազգային երաժշտության հանդեպ։ Իր դարի առավել հայտնի էթնոերաժշտագետներից է։ 1908-ի մարտի 25-ին է ծնվել բրիտանացի կինոռեժիսոր համաշխարհային կինոյի երևելի դեմքերից մեկը Դեվիդ Լինը։ Նա առավել հայտնի էր նկարահանած էպիկական ֆիլմերով։ Բրիտանական կինոակադեմիայի կողմից անցկացված հարցումներով դասվել է համաշխարհային կինոյի 10 լավագույն ռեժիսորների շարքում։ Ստացել է սրկոչումը, իսկ 1984 թվականին նաև Մեծ Բրիտանիայի ասպետ պատվավոր կոչումը։ 1912-ի մարտի 25-ին է ծնվել Խորթային հայ բանաստեղծ արձակագիր եւ թարգմանիչ Մարտին Խարամյանը։ 1912 թվականին հայ նկարիչ խորթայն Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Ալեքսանդր Շաքարյանը 1921-ի մարտի 25-ին է ծնվել ֆրանսիացի դերասանուհի Սիմոնա Սինյորեն 1947 թվականի մարտի 25-ին է ծնվել բրիտանացի հանրահայտ երգիչ, երգահան եւ դաշնակահար Սըր Էլթոն Ջոնը Նա նկատելի ազդեցություն է թողել սոֆթրոքի զարգացման գործում։ Համարվում է 1970-ական թվականների շահութապես ամենահաջողակ եւ Մեծ Բրիտանիայի ամենաճանաչված ռոք կատարողներից մեկը։ Իր ողջ գործունեության ընթացքում Միացյալ Նահանգներում եւ Մեծ Բրիտանիայում վաճառել է ավելի շատ ալբոմներ, քան մեկ այլ բրիտանացի կատարող։ 1955 թվականի մարտի 25-ին է ծնվել հայ բանաստեղծ եւ լրագրող Մանիկ Աճեմյանը։ Այսօրը տոնում են Հունաստանում այսօր անկախության օրն է, Ռուսաստանում մշակույթի աշխատողների օրը, Ուկրաինայում այսօր անվտանգության ծառայության օրն է։ Այսօր մարտի 25-ն է, տարվա ավարտին մնաց 281 օր։